بوك تو كاوسب سام ديفينوستا تري ديفينوستا تري อนุประโยคใช้เชื่อม Подчиненные предложения с ли. Подчиненные предложения с ли. ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ Я не знаю, любит ли он меня. Я не знаю, любит ли он меня. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Я не знаю, вернется ли он. Я не знаю, вернется ли он. ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ Я не знаю. Позвонит ли он мне? Я не знаю, позвонит ли он мне. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Любит ли он меня? Любит ли он меня? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Вернется ли он? Вернется ли он? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Позвонит ли он мне? Позвонит ли он мне? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне? Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Я себя спрашиваю, есть ли у него другая? Я себя спрашиваю, есть ли у него другая? ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก Я себя спрашиваю, лжет ли он мне? Я себя спрашиваю, лжет ли он мне? เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า Думает ли он обо мне? Думает ли он обо мне? เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า Есть ли у него другая? Есть ли у него другая? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Говорит ли он правду? Говорит ли он правду? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно. Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Я сомневаюсь, напишет ли он мне. Я сомневаюсь, напишет ли он мне. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Я сомневаюсь, женится ли он на мне. Я сомневаюсь, женится ли он на мне. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Нравлюсь ли я ему действительно? Нравлюсь ли я ему действительно? ขาจะเขียนมาหาฉันไหม Напишет ли он мне? Напишет ли он мне? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Женится ли он на мне? Женится ли он на мне?